ku igenekezo rya cumi na gatanu nyakanga ni umunsi mpuzamakungu wahariwe intwaro rusange ariyo benshi bita demokarasi ijambo demokarasi ni ijambo rifise insiguro nyinshi bivanye n'icyo umuntu ashaka gushika ko mu bisata bitandukanye mu buzima bwa misi yose bose uno munsi muri karadiridimba ko ari ikiganiro cy'abarundi badukurikirana bari hanze y'igihugu twashimye kugaruka kuyubahirizwa z'inkingi za demokarasi ariyo ntwaro rusangi hama mutubwire aho muherereye uko nkingi zubahirizwa kumbure tugaruke no kucokorwa kugira demokarasi itsimbatare mu nkingi za demokarasi harimo no kwishira ukwishira no kwizana mu migambwe n'abantu muri rusangi mbere tukaba twatumiye umuvugizi w'umugambwe sahwanya Frodebu ni Fenia Elias Nigaba kugira koko nabone nk'umugambwe ushira imbere intwaro rusangi uno munsi batubwire aho baherereye duhereye imbere no mu mugambwe wabo uko demokarasi yifashe eka no mu gihugu muri rusangi hama dusangira eh, ijambo namwe barundi mudukurikirana muri hanze y'igihugu kuri micro ni medal niyo nkuru niyo mu buhinga bw'ivyuma ni Emetusa Mitebutsi mukanya duca twakira umutumire nkaba nongeye kubaha ikaze kuko amaradiyo kenshi ya leta usanga avuga aririmba ubutegetsi gusa cyo gituma amaradiyo yigenga nayo nyine acaronka uruhara kugira ngo abanyagihugu bumvirize ibiganiro bitandukanye nayo nyine bashobore gushikiriza ibyiyumviro byabo kandi bashobore no kumenya n'inkuru ziriko ziraba hariya hagati cyane cyane kwabo bantu baba bari barashira mu ngiro programme abanyagihugu bumva ingene ikiyaja mu ngiro iyo tubuze ku binyagihugu rufatiro rya byose kuba ibintu byose bikogwa biteza kuba byisunga ineza y'umunyagihugu mhm. nicyo gituma rero muri demokarasi umunyagihugu ategeza kuja kwitwararika cyane niwe fatiro rya byose hama duhereza ku matora amatora rero ni ikintu gihambaye cyane si ngo amatora ni amatora ngo niyo demokarasi abantu baritiranya ngo amatora demokarasi amatora ni kimwe mu nkingi zigize demokarasi ariko ayo matora aba ari amatora yateguwe neza abantu bakidegembya agatorwa ku mugaragaro hama akaba arimo bose hama akabyara n'amahoro mhm. ayo niyo matora rero tuvuga aba ariyo nkingi ya demokarasi n'ayo matora yateguwe nabi ntaba ari inkingi ya demokarasi mhm. reka tugaruke kuri ubwoko bubiri bwa demokarasi izo twita demokarasi representative na constitutionnelle mwebwe mushyira imbere demokrasi ihe muri izi zibiri twebwe eh, demokarasi nuvuga dushyira abaserukira abandi imbere representative mhm. kuko eh, urabye abanyagihugu umunyagihugu wese ntabwo yoza ngavuge ngo ashike arahadashika acatuma abandi ndaco gituma kenshi ubona habaho uh, abagena abagena abakomine hakabaho abashinga amateka hakabaho uh, abakenguza amateka nabantu babatumwe kugira ngo babere ijisho umunyagihugu mhm. twarabaze iminsi dukorera mu kinyegero kugeza aho twemererwa twemererwa mirongo na kabiri twemerewe twarakoze kandi mwarabonye ko abantu bakiye bava mu rufuri batangura kubona neza iyo iyo iyo baja hama abasi ba demokrasi baragandaguye umukuru w'igihugu nyine kiba ndaremeye kiyoro bibajije ngo demokrasi barayihagaritse mugabo ntibyahagaze yinyine bagiye kubana amasezerano yarusha reka tugaruke ku mugambwe Sabanyafrode bu turi turavuga demokarasi namwe muri mu bagendera n'abashira imbere uh, demokarasi intwaro rusange Eh, uno munsi muratubwiye yuko muyigendera kandi munayikurikiza nico kiboneka eh, ni demokrasi yabagiyemo cyane irabanyura eh, gushika naho tubona Frodebu aho iri uno munsi umengo ku rubuga ntituyibona cyane nuko ngira habayemo demokrasi nyinshi civyara yindi migambwe myinshi nubabwira ko ibyo ari byo byose mwibuke ndada yatsinze mu iki gihugu cy'u Burundi umuntu wa mbere yagize umushikiranganje wa mbere yari uwo bari bahiganywa bahiganywe mhm. umupfasoni kinigi leta yashinze yarigizwe n'abahutu mirongo itandatu ku ijana n'abatutsi mirongo ine ku urumva nibo muri babandi ko ari abandi baza hari ibiharuro bisabwa ndadaye Mercure yashinze umugambwe witwa Sahwanya Frodebo mhm. ntiyigeze ashinga umugambwe witwa Sahwanya Frodebo nyakuri mugabo urumva kwidasa kubera ko bashira kunyakura kubera uturundi mhm. bato n'izina oya mwatubwiye ko mugendera demokarasi icyo nashaka kukubwira ko iyo umuntu agiye gushinga umugambwe wiwe ni uburenganzira bwiwe mhm. ariko ikibi nuko ko kwiyita ngo nyakuri kwiyita ubundi buntu biyaboneka ko ndetse kaba nk'ubutegetsi bari kuragukoresha kugira ngo ushike kubyo ushikako kandi urabibona kenshi mwe niyo migambwe igenda ari nk'amababa kenshi usanga irimo kwaka ubutegetsi mwatangiye mutubwira yuko mugambwe sawa nyafrode bu demokarasi ihari kandi muyigendera abantu batsimbataje iyo demokarasi mu mugambwe wanyu mubafata nk’abansa uh, umunyagihugu uwo ari we wese afise icyo aterera uh, mu guteza imbere eh, leta y'igihugu ciwe uno munsi uh, demokarasi mwe muri ko muyikora gute nk'uko abandi bavuga muri ko muyikina gute niyo representation mutarimwo muta kaboneka ni kubwira ko ibyo ari byo byose forodebu nakubwiye ko yamaze imyaka irenga itandatu ikorera mu kinyegero n'ubu muri mu kinyegero turemewe n'amategeko mugabo n'ubwo badashaka kutwemera n'ubwo batubuza gukora twebwe mu bushingakazi bw'intago hagati mu gihugu turazwi kandi umugabo usabanya forodebu mu bushingakazi uriyo ariko iyo batubujije ntiduca dufata ngo turere amaboko turakora tugakoresha ubundi buryo ubuhinga burahari bwinshi bwo gukora mirongo icyenda na gatatu abantu bose babona abantu bose baduza intoki bambaye ingofero za iporona rwose n'abaporona ariko hageze gutora batoye sa abanyaforodebo mhm. ubu naho abantu bose barabona bose bakavuga ngo mugambwe ngo uri ku butegetsi bazotangara iminsi iri imbere mhm. reka kumbure ibyo ni propaganda tuzobigaruka ko nihagera icyo gihe cy'amatora mugabo mu nkingi za demokarasi harimo eh, nk'uko mwabivuze amatora eh, ejo bundi twarabonye namwe musokora ku rupapuro rw'inzira rutegura amatora none wowe ngo umuntu aze ngo yemere ngasinye gusa atageze icyo aterera mugabo mwaramaze akanya muri kumwe mukayanza mwicaye n'abanyepolitike muvugana mbere bwo mu nyuma ngira ngo mbego we ndega nuko utaruriyo nuko utabonye ngene ujya mugwi bashize nguze kubyiga nyine bawutoye kuki batoye mugwi wo mu gice kimwe gusa umugwi ushigikiye ubutegetsi gusa kuki batatoye mugwi muri opposition barimwo ibyo ni bya bindi bihendwa abana ngo yo kuri n'umugore reka tugaruke fenia murabona yuko turiko turabandanya na kino kiganiro cyacu ariko tuko tuganira cyane cyane kuri demokarasi no kuyitsimbataza koko twagarutse ku nkingi zimwe mu nkingi zigize demokarasi uh, uno munsi n'igiki mubona mwebwe nk'umugambwe wa nyafurode umugambwe ugendera mbere ushyira n'imbere demokarasi ariyo ntwara rusange imbere n'igiki mubona uh, gishobora gufatigwa ko kugira demokarasi bandanye itsimbatara hano mu gihugu cyacu ubwa mbere nuko imbere yuko twakira amatelefone yo hanze ubwa mbere twebwe nuko izi za demokarasi zo kubahirizwa mhm. ega inkingi zitubahirijwe inzu ntabwo ikomera urumva rero iyi demokarasi kugira ibeho hateze kuba imigambwe apana imigambwe ku izina imigambwe ikareka ugakora ikagendera abanywanyi bakaronka ibyiyumviro byabo kugira ngo abanywanyi baze batore aho bashatse icyo ni icya mbere kigira kabiri amaradiyo urareka agakora agashikiriza abanyagihugu amategeko abahari bakayubahiriza abanyagihugu bakumviriza ibyuma bivuye henshi gatatu amashyirahamwe adahanira ibice bya politiki nawe reka gako ntuvuga ngo ngo ntungushaka gusa ngo aya gushigikiye reka amashyirahamwe abeho hama afashe gukebura hama ibindi nabyo ubutungane buteza kwigenga none urabye ubutungane ngaha mu Burundi nubona ko urwego nshingwa ntwaro umengo niko rutwara ubutungane urabona ko umengo nibo batanga amategeko kugira ngo bakoze umengo siko amategeko ari umengo umengo twa uwo buri kurabarengera none ibi bantu bibona shingwa ntwaro ni shingwa ntwaro nashatse kuba ko separation du pouvoir hari uko gushingwa ntwaro gwe gushinga amategeko rwo gubutungane urabye ingene gubutungane gubatse umushikiranganje ari ari mu rwego shingwa ntwaro urumva rero uko wakwigenga ntabwo uhari uca usanga baca bakorera ku bwoba ati barankura ati ibi n'ibi ibi n'ibi urumva rero ntigwigenga ugaca rero usanga iyo rutigenga ntabwo ntabwo butunganiriza abantu nk'uko byatuza kugenda mhm. raba iby'agateka kazina muntu byateka kazina muntu urabona ko ah, birimo ingorane nyinshi iwacu mu burundi na ya komisiyo y'agateka kazina muntu yo muri yoni urumvise raporo yatanze urumva rero by'agaciro kazi muntu kuvuga umuntu ibyo yari afite uburenganzira ntabwo abigira usanga umuntu ariko ahohoterwa ibiki akagira icyumviro cyiwe eh, n'ibindi n'ibindi agatekerwa ni kubahiriza mm-hmm. ibyo rero tuba tuba duti izi nkingi zose nta nta nimwe ivuyemo zategerera kugira gutsimbatazwa kugira ngo demokarasi ikomere mm-hmm. abanditsi banditse yuko na leta cyangwa iyo twakwita guverinoma na yone uh, ifise uburenganzira bwo gufata ingingo itagize ubwoba ah, buva hanze bavuga ngo guverinoma autonome capable d'agir sans subir des contraintes extérieures niyabikora nayo nikagira ukumva ni imwe nayo ni mu nkingi zigize demokrasi nayo nibandanye yubahirizwa ga iyo bavuze gutyo mhm. gufata ingingo ntabwo leta nimwe babuza kwifata ingingo mu gihugu cyayo mhm. ibyo abantu bateza kubimenya kandi n'amakungu arabizi ko leta yose ihari irafata ingingo ntabo babuje gufata ingingo ariko ugafata ingingo zikingira abanyagihugu ingingo zubahiriza iyi demokarasi umuntu akabona ko ari hahagaze hose aba byo bimuranga niho rero tuje tuvuga ko demokarasi yadushitsemo eh, bisigura yuko namwe muri Frodebu ari ukubandanya mwigisha demokarasi eh, demokarasi ni twari muri Frodebu dufite umugambi ko ishuri rya demokarasi mm-hmm. kugira abantu tubigishe n'ubu abantu bateza kumva ko iryo shure rirakenewe kandi kwiga ntibihera ni kuko abantu babandanya bavuka habandanya haza bashasha ega ubwatsi burakura bukabisa ubundi cyo gituma rero abantu bose amagenerasi uko urungano rugenda rubisikanya bose bateza kwigishwa ibya demokarasi kuko abantu abantu iyo bamaze kumenya neza ibiranga demokarasi bakabigendera usanga ari amahoro usanga ntabarengera ntabarengera uwundi murakoze cyane nibutse bariko baradukurikira ko turi mu kiganiro karadiridimba aho ntumusumutumire ni Fenias Nigaba asanzwe turavugira umugambwe sahwanya furudebu ari umugambwe uh, wandadaye emeto usemitebutse mu buhinga bw'ibyuma hama uno ni umwanya wamwe bw'abarundi mudukurikirana muri hanze y'igihugu kugira namwe mugire icyo muterere cyane cyane mutubwire demokrasi uko zikogwa ahiwanyu iwanyu dufashanye na furudebu hama turi ukuntu uh, zishobora kumbure gutsimbataza demokarasi muri bino bihugu byacu eh, umunsi mpuzamakungu wagenewe demokarasi warahimbajwe hirya no hino mhm. baravuga intambwe ibihugu bigeze ko hari n'ibitarinda kubihimbaza kuko babimazemo igihe kirekire hariho nk'ibihugu bimaze nk'ubwongereza leta Zumwe za amerika bimaze imyaka irenga mirongo itandatu bari muri demokarasi mhm. urumva nabo nyine mbuga barafite ibibazo murabizi mm. kuko kubaka igihugu eh, nk'uko yabivuze abantu tugenda duhindagurika hakavuka bishasha mhm. eh, mugabo rero bishasha bivuka ni ukubiha inzira bikavuka neza kugira ngo bitunganirize abantu nagomba rero kuvuga ndamwibutsa yuko yavuze inkingi za demokarasi yavuze kwishyira no kwizana eh, mugabo nagomba kukwishira no kwizana ndaguhe igisata cy'ubutungane yabivuze mu nyuma mugabo ubutungane bwigenga budahangagwa bufise no gucira imanza abantu bakomakomeye bo hejuru ntabwo yabishyitse ko ariko turumva yuko mu gihugu iwacu hariho n'abantu badashobora gucibwa imanza n'inzego z'igihugu urumva ibyo ni ni ni ni ni novuga yuko ari ibintu bitabaho mu gihugu kiruhuka kiri muri demokarasi mhm. eh, icyo yari kugishika ko mu by'imbere hanyuma ngarutse rero ngaha mu gihugu haturi twatsinda mhm. iwacu ni burundu mhm. eh, ni ukuvuga yuko aha mu bigira mwese murabizi ya gafiniyasi babizi hanyuma mbere ugasanga bafise n'ibibazo byinshi birengeye ku buryo rero nabo bitunganya eh, bakitunganya aho bumvikana mhm. bagashyika aho bumvikana mugabo bari bamaze imyaka n'imyaka mu bibazo by'indyane za politike n'indyane z'ubutegetsi mbere bagahakwa no kwicana n'ubwicanyi bukaba bukajya burabana buke buke mugabo ntibube ubwicanyi burebure mugabo ntibibirabonana aho babonaniye bararyana amenyo urumva nabo nyine bavuye kure tubyiga muri kahise kabo ngaha ni abantu bavuye n'imigwi yavuye kure kandi twogereranya n'uburundi Mm-hmm. hanyuma rero mu ijambo rimwe rero duze ku ijambo rimwe demokarasi mvuze mu ijambo rimwe ni guha uburenganzira umunyagihugu kugira ngo ashobore guteza imbere igihugu ciwe uko abyumva ni ukuvuga gaca akingirwa n'izo nzego uyu muyobozi eh, eh, eh, ahagiye kutubarira avugira avugira sawa nyafurodiwe avuga afusanya fodi akingiwe n'izo nzego agashobora guteza imbere igihugu cyiwe adafise uwumusunika cyangwa uwumutega umwereka mhm. ni ukuvuga mu ncamake rero eh, izo nzego ni abantu barabyumvikana kuko demokarasi kimwe izo ni nibyo twe dufise iwacu mugabo si hose ibiri kandi nawe waba uzi demokarasi ziri kwinshi mhm. ziri kwinshi ibihugu byose ni ingene byitunganije birabye ibibazo bifise nk'iki gihugu cyo ngaha cyaravye ibibazo no guhakana kugira ngo abantu bategere baravye ibibazo bafise vy'ingane z'iyo migwi ibiri zayo abo bawaro n'abafurama baravuga bati ubu rero reka tugire federasiyo twitunganye uku mwebwe hariya mwitunganye uku natwe twitunganye hama tugire hagati na hagati aho duhurira buruseli buruseli tuhahurire hanyuma turonke ingene dushobora gukorera igihugu cyose ni nacyo gituma ngaha hariho nk'itegeko ukora ngaha buruseli izo ndimi zabo zose zabo bantu mhm. bo barafise n'indimi bavuga eh, uko twebwe nta dufise amoko burya nivyo batugereranya ko kuko ugiye kuraba ibyo basigura by'ubwoko haba harimo n'iby'indimi rero bivuga yuko ngaha aha muri kino gihugu nibyo wari watubaje n'imbere mu ntangamarara baragerageje bararondera ingene umuntu umwe wese yo yokwinjira akizana akaronka urubuga rw'iyo rwo guteza imbere igihugu ciwe yiteje n'imbere atamuntu amukubise umwereka cyangwa atamuntu amuriye urwashya ngo aje kumufunga ngo yamuvugiye ibi n'ibi n'ibi ni ukuvuga umwe wese agahabwa umwanya wiwe mhm. ni nacyo gituma rero no mu burundi ngira ngo twebwe tubirabye hari ibyo twukuramwo n'icyo gituma ataza ku karorero notanga n'akandi karo k'ahandi mugabo eh, yako niko natazi bakaro ko harimwo iyo migwi eh, hanyuma hakaba iyo migwi nubwo yavutse ivukiye kuri kuri ku bukoroni mugabo irafise ubu uduteza kwemera yuko ubwo bukoroni bwatwaje indwara twagwaye duteza gukira sinobivuga yuko byo sino ndabirabye no kuri sinobyemeza mugabo kumva bandi ngira bafite ibindi byiyumviro ko muri demokarasi twemera n'ibyiyumviro bitandukanye urumva ntitwobyemeza kubera abo bantu bafise intara zabo mhm. bakagira n'indimi zitandukanye kandi bakagira n'ingene bitunganije kiritire zitari zimwe ivyo rero ntabyo dufise mu burundi hanyuma bashizeho bruxelles kugira ngo ribe ihuriro rya bose umugabo umwe wese muri politiki akorera mu ntara yiwe mhm. rero ibyo mu burundi ntabiriho nibaza yuko umugabo byoduha icigo ariko ntitwabifatira ko kuko nibaza yuko n'abaje imbere barabibonye yuko bitoshoboka twebwe twavuga ko ni nk'imiryango kuko nk'uko nabivuze mu ntangamarara iwacu twofatira ku bibazo dufise ko nabo nyene ico twofatira ko ngaha mu birigi bafatiye ku bibazo bafise bisigura ko demokrasi ishobora kuba ijana no ijana nibihe kandi ijana n'ukuntu hashobora gutunganywa bivanye n'ibihe igihugu kiba kirimo neza cyane neza cyane uraba ibibazo abanyagihugu bawe baba bafise mm. akaba ari byo utunganye mu nzira ntego kuko urabona ndagwa muri ibihugu by'i burayi mhm. n'ahandi urabona ubu hadutse ikintu cya popirizme mhm. eh, aho abantu ukasanga baciye batorwa kubera imigambi yashaje ya kera ariko eh, batakibona ababugwaruka rwabo batakibona kumbure bimwe nakubwira byo ukizana batakibona eh, imbere mhm. bakagira abaseka duhindure ibintu turabe Mhm. ubu rero bari kwagerageza bagerageza hirya no hino urabona ba perezida bashinga imigambwe cyo bundi bagaca batorwa ibyo ntibyahora bibaho ngira ngo urabona mu bufaransa yawushinze mu mezi angaha agaca atorwa n'ungaha biriko biraba no muri canada biriko biraba eh, hariho uherutse gushinga umugambwe mwe n'ibyo byiyumviro hama bishobotse agashinga umugambwe nubwo mwatubwiye yuko bitarakunda cyane hino mu bihugu bya Afrika kumurumva yuko hiyo biriko biratera imbere reka tugaruke Canesius nigiki ku bwanyu mubona cokogwa kugira demokrasi tushire mu tuzitizo tuvuge demokrasi nyafrika kuko mwatubwiye yuko demokrasi uko biri kose ijana nibihe demokrasi nyafrika kugira itere imbere canke itsimbatare nigiki mwe mubona cokogwa turagifise nk'uruhare ibi twashyitse ko generasiyo zacu twebwe twaragikora turabishyitse ko nk'abarundi nk'abanyafurika numva rero intwaro zigiye zirondera gucamo imigwi mhm. eh, abantu abanyagihugu ibyo o ngira ngo uyo yavuze fodi kwigisha gushyiraho ishuri rya demokarasi n'ibindi nibyo bari bakwiye gushimira gushimikira kuko eh, eh, hariho ibintu twebwe tworabira ku nk'akarorero turi mu bihugu bimaze biri inyuma mhm. nayo tukaba tuzi yuko ingufu z'abantu ziri hamwe nizo ziteza imbere igihugu iyo rero izo nguvu zipfapfanye ntuzishyire imbere urabona nibyo twambamwo rero sikirikema indyane eh, izo ntwaro yavuze feriyase z'igikenye zahitiye ni n'ukwinjira muri demokarasi nyezina ngira ni nacyo gituma n'uwagombye kwinjirayo yagadaguwe uti kubera iki nicyo kibazo dufise wumva turacabona neza inzira y'umubiri inzira y'umuntu inzira y'intara mhm. ntiturabona inzira y'igihugu y'abarundi bose mhm. ibyo ntibiradushikira ntiturabishikako ibyo rero umaze kubishyirako nabyo hatsinda umuntu ujya ku butegetsi ni ukuvuga uruguru urubuga ukagugura icesi mhm. ibyo byajya kuko ntibibaho urumva rero mm-hmm. urabugurura nawe ukajamwo uwo mukino ukaba umukino ufise eh, abasifuzi wewe hakaba umusifuzi umwe yumvikana ko na bose na bose mm-hmm. hanyuma amaze kugaragara ko na bose kandi burya hajya iyo iyo ayo matora yagenze yakurikije amategeko ibyo nabyo byubahirizwa n'ibi byubahirizwa n'ubutungane ubutungane bwigenga nk'uko yabivuze mhm. ibyo nabyo ni za nkingi zo gukomeza zimwe za nkingi heje kuvuga ni zine ibi iwacu zirakenewe rwose ni ukuvuga mwebwe abanyamakuru mwigenga itangazamakuru hanyuma hakaba ubutungane hakaba rero n'ayo mashyirahamwe akebura leta n'iyo mhm. migambwe rero iyo migambwe yose ikaba nyakuri yose ikaba nyakuri ni ukuvuga nihabe umugambwe uba nyakuri wisunze ubutegetsi ikaba nyakuri muri muri nyine umugambwe ukaba umugambwe uwo uwo uwuhawe akaba watowe nawe banyagihugu nyine ibyo biriho bikubahirizwa murakoze cyane nta n'ingorane zizosubira ibyo biriho bikubahirizwa umwe wese akorera igihugu kandi si ngombwa ngo kuri jewe singomba ubwira umugambwe ngo w'abatutsi cyangwa w'abahutu uwo naho ubwira uw'abatwa cyangwa ukagira n'uw'abaganwa byose birakora murakoze cyane kuko biba biri imbere y'ayo mategeko kuko ntuzoja guhohotera uwundi kandi amategeko ariko arakuraba kubona murakoze cyane murakoze cyane Canesius murakoze mugira ibihe byiza mu bubirigi murakoze namwe kuko no ngaho iyo migambwe irahari hariho iy'abawaro hariho n'iy'abaflama Arusha urabona kufatira akarorero ku Bubirigi Ububirigi hmm. ibyo yavuze genda bizanye gaha mu Burundi hmm. urabona Arusha ngo nawe nubwo ari yavuze yuko ataco ububirigi bwo tanga nk'ifatiro politike yabo canke demokrasi yabo eh, Arusha abarundi bari barajyanye igihe kirekire mugabo barikira bavuga ati reka none tuvugane hacagira amasezerano yarusha kuva muri 2005 kuba tumaze gutera intambwe ariko ko usube muri kahise ka yego kusubiye muri kahise ko 2005 2005 arusha hari ikintu yazaye gikomeye cyane mhm. kuko arusha n'amasezerano yatumye habaho ukumvikana ukunywana kw'abarundi mhm. n'ubundi basubira kubwizera kugira ngo kijya n'igihugu cy'akarorero ariko ubu ubwize uko twari twizeye gusubira inyuma mhm. none nabajije ati murashima aho tugeze aho tugeze hariho ibiri ko biravamwo kuko nk'ubu uko ubundi bwari bwizewe ubu siko bwizewe mhm. iraba iby'ubutunzi nyine biri ko birasubira inyuma uri kuravuga demokarasi mu bantu bashonje bakenye bashomereye iyo demokarasi ntifata mhm. turi dusubira inyuma rero cyawe cy'amavukiro mubona koko inkingi za demokrasi ni giki mwe mubona cokogwa canke cokongerwaho kugira inkingi za demokrasi zibandanye zisimbatazwa hano mu gihugu um, kimwe murakoze ku ijambo ariko nagomba kuvuga demokarasi mu gihugu cyacu ntayiriho gushika uwo munsi uh, hariho ibindi bishobora kuba byoteza imbere mugabo ukabya ukanga kubyakira noneho wibaza yuko iyo radiyo izotera imbere izoguma iri munsi y'icyumviro cyawe gusa mhm. reka kumbure tugaruke na cyane cyane ku cokogwa ni igikimwe mubona cokogwa mugabo mwibuka kandi yuko na demokarasi yari watubwiye ati ijana n'ibihe demokarasi nyafurika ni demokarasi na demokarasi yo muri za buraya bitaho demokarasi okisidantari si cyo kimwe ariko muri ibi bihugu byacu bya afurika mwebwe n'igiki mubona cokogwa kugira demokarasi itsimbatare koko hoburiki kugira ngo iyo demokarasi iri ahandi ishobore gushika mu gihugu cy'u Burundi ko abayitanguje bari bayizi kandi bari bari barize ukuntu bashobora kubitangura ariko uno munsi igihugu cy'u Burundi gitwagwa gitwagwa nk'ikambi y'igisirikare rero demokarasi mura reka reka du tuje kuri ibi turiko tura muri make icoko muri make icokogwa mhm. icokogwa nuko ivyiyumviro by'umunyagihugu byokumvirizwa ivyiyumviro by'uwari we wese byokumvirizwa imigambwe ikumvirizwa yose idacaguwe utaravye ngo ujye ngo afise ivyiyumviro ibi n'ibi n'ibi n'ibi kuko buri muntu afise iciyumviro co kubaka igihugu ategerezwa kumvirizwa mhm. ikindi demokarasi ntishobora gutera imbere mu gihe umunyagihugu udashobora kumwumviriza n'uko yaba ari kose kuko nimba uri hajya hejuru washyizweho n’ujya munyagihugu ari hasi mhm. ni ukuvuga umunyagihugu arafise intererano ya cyane mu kubaka igihugu mm. nubwo mwaba mutavuga rumwe kandi igihugu ntigishobora kubakwa n'umugambi umwe mu gihe atawundi mugambwe n'umwe yewe eh, utungambira abantu babanza ibyo baronka ibyo bajya baronka ibyo bamwe kwiriha ishuri babone kwiyambika babone kugira iki mu muryango afite mu muryango umugabo akabaho n'umugore bakiyambika bongeye batariko baraserereza murakoze umaze kubishikako urumva ya demokarasi izozitembatara kuko abandi nabati demokrasi nitangurire bwa mbere mu butunzi urumva ikintu nashatse kugaruka ko nuko bavuze bati muri demokarasi uraha uburenganzira umunyagihugu kugira yiteze imbere yongere ateze imbere igihugu cyiwe ibi ni ibintu bihambaye cyane umuha uburenganzira ushyizeho amategeko uca usanga habaye ikibazo nicyo gituma haba hariho ziga nzego zitatu urwego ntwaro urwego amategeko urwego rw'ubutungane kugira ngo izo nzego zose zikore ku neza y'umunyagihugu rero aha icyo bavuga umunyagihugu aba uwo mu butegetsi aba uwo mutavuga rumwe mu ubwo burenganzira mhm. kiriho amategeko amukingira yishyire yizane ntuvuge ngo nuko icyumviro kivuzwe n'ujya ngo kivuye muri opoziyo ntacyo kimaze hama umuntu wese aronka udafitiye uburenganzira raba ngaha mu burundi hariho itegeko rigenga ubuzi bw'ubuhinga n'ubuzi bwa politiki ariko ubu buzi bwose bwabaye ubuzi bwa politiki murafitse aho mufatira raba ahantu hose murafitse aho mufatira uburorero uboneka ubwo canke reka ndakubwire genda mu Burundi buzima urondere mu directeur w'ishuri rya primaire cyangwa rya secondaire w'umuntu atari mu bwanguri ku butegetsi subuhinga wewe mm. wobisigura gute none none abari ku butegetsi no babyize bonyene gutwara amashara babyigira mm-hmm. icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu tumugira umuntu avuye mu mugambwe watsinzwe wowe ntiwumva ko aho twako twiyumvira duti dusabikanye mhm. itunga ry'igihugu ni ryo gusabikanya mhm. dufashe muri rusange ko n'uno munsi tubona imigambwe yose iserukiwe iserukiwe he kazoviye muri yose mufite amasegonda mirongo itatu kugira turangize ni igiki cyo kugira demokarasi itsimbatari mu bihugu bya afurika icyakorwa mu bisanzwe ni ngo ingorane zaba mu burundi kenshi zikunze kuva mu migambwe mu barongoye imigambi mhm, mwe muvuga muti ni imigambwe yo kwitunganya kugira demokarasi ikomeye imigambwe yo kwitunganya kandi abayirongoye ntuvuga yuko ubu yakuriye imitwe baka kuno kwezi wari umunsi mpuzamakungu wahariwe demokarasi icyo kugwa nakikubwiye ni gukubaha icyo mwowe mushira imbere twebwe dushira imbere kukubahiriza neza zijya nkingi zigenga demokarasi zubahirizwe kuri bose atamwana n'ikinono niho tuzotera imbere mu bya demokarasi kandi tugasaba ko n'amatora twimirije cyane cyane tubasaba ko intwaro ya demokrasi ko ari ntwaro nziza bose boyishigwa imbere kugira ngo ineza mu murakoze cyane murakoze yakoze cyane Fenias yakoze Emetusan mitebutsi mu buhinga bw'ivyuma kuri micro remedar niyo nkuru reka duhane akagaruka naho ku munsi wa Mungu umwanya nko twatanguriye ko naho butaha